ऐं हर हिकु टोलीअ मां शाहिद जुदा कंदासीं ऐं चवंदासीं त पंहिंजो दलील पेश करियो उहे ॼाणंदा त बेशक हक़ अल्लाह जे पासे आहे ऐं जेको ठाह ठाहींदा हुआ सो खाउन भुली वेंदो